майоров сумкинчен пичет пуснуху цем турцаглар жде канрада тыттарчы. Конда тарса хыдылны вырысымбе украинцен ячысыне уйрым хутчине жирны. ТОДТ организацине бама палыртны вак халық шыннызем машинка ба печетленде кашнын тіліне зондыр беханд люнг тене штампус садухна. Кумне білдернене Кальтенберг тақшынақ сесіне. Шапла палла тунычынсене әшре күрні хышын яланах вілерзе бдереші. Суя инженер полковник па словак поручике шапла калашталарна вғытра, яничек тавра конвой командинчи салдак семке бірленчіш. Зденек везене фронтри лару дырупа дэнчі. Яничек калаха, перінешсем епле бұрашы, ұйтры сары суғалла словак тезе кама каладын. Словаксене бұлзан савынмалли сахал. Фюрер сирешан ме бұлжы, шавынба конвой давражынче шеш шүредет. неміш сене каладын бұлзан малды дәмін жүхлех. Вәсем кашны кунах пызықшындер үзем туза бұрашы. Курск, Киев, Ленинград, Карсун, Шевченковский, Тавражынче мише шерпинь виле выртса юлныне пледері. Пурнеде пәршіре пұқса купаласан, Карпат тавенчен пызықрақ куба бұлзаларе. Тұқтақ өзденік. Э азынны хуласем патинче немешсем шендерне пулсан ма вырысем мар, весем хыйсем чакны, онланаймаре салдак. Ма чакны тетіні. Фюрер хушны бе чакны, тенжере фюрер хушмазыр немде бұлза Сана вілерес пулзанда, вұл хушны бе жақса вілеріш шүттүрі яничек. Ку тәрізінде мұғырдатры вадырақ салдак. Шагасы шагашшех пулі. Мүнжін. Малды вагонзене кайса бұқыр, вара хывырақ пілір. Пелік вагонра пәршін дайылман. юлман, пурде тұқсадарны. Мыйран шақмазанда да перзе бұраға шеғінде бере. Эзер уншынан куляныр, хывыршын мар, Тисо жарне кайрырға, фюрершін мари? Ағы халі шав тутлы әмітші харза шитренде. Савыныр. Турханов ур хитлезе тымары. Салдак сенжен уйрылжыде хыжалде вагонзем баттенле утры. Тытканри шаршиннесем шывырмашымен. Пересем шыпын те присем темскер шинченень херсех тавлажашы. Юлашки вагоны жынче тағыжы хуллен юрлать. Полковник унда утса жеде паллана кәвелце шүшенсе кайры. Кик, кик хурагыш, кемел шунат хурагыш, кунда вэш сегілне жух мана тіне курданы. Курассыне курначы, уйра агатоваче Кик, кик терімде сана салам каларе Чваш юрри, агыш житни кен тыван кеве сымах, Ташта инче три, анла адылдырыхынчи шырма шатыраллы шәршывыра, ашамышысене, юратнымышыресене тваначисене хварны, хызем ют шәршывыра, тискер тышман аллынче тертленеші. Таван шыршыва урых нихшанда таврынца курай масран кулянаші. Классный вагон енчен словакла каланы команда илтінчі. Поручик түткінри шаршыннызіне вагон сенчен хузагыларса строя тратма хужатмен. Словаксем вол не тума Турханов Опель адмирал патне бычы. Кальтенберг паяничек ына унда кетсе тынымен. Канрат юлашких білдерчі. Эш онышлы бұшланчы, тері Турханов. Тыткан зіне ереге каларасы пәдімбек әбір малашне еплеш білінен жән келме бұлдарад. Ман шутпа, колоннына станцран илсе дұқса, вұрман херінчі құттырда шырға жармалла. Вести ход ларса келіне партизан земде унда кітсе дырашы. Кашхіне пурде жывырса кайсан конвоя табыны бірда, хеш пыжалне дұртса елі бір. Иреге кыларны зембе мінді вас ыйтры янечек. Отряда кеме күндағы кундах бір ыттезем фронт линии урлы кашсагай мабылдарашы. Пирен хамыр де шарха дерзем мешешке. Хеш пожалсыр жинзем тебір худ карательзен аллынелекме бұлдарашы. Тәріс келші полковник, Эбе партизан мен штабне радиограмма ядым. Кешір самолет келмелі. Тен үншіне шарха дереде ямал кіріш. Шак вғытра паручик поручик утсабычы. Гер полковник, тыткан ришінсене шершерін шершерін тратса тухрымыр. Рапортлары выл. Хывыр жутлазабы стеместері. Вғычук, шула да жутлама бұлі. Колоннана станцыран илсе да вырман херінчі хутыра бұрса ярыр. Эбі унда хамбай пәрлі келіні салдаксіне хваттер хадірлеме хушнычы. Шавында шыргашы бір. Юрать, келші майоров. Вара колоннына уттарма команда бачы. Словаксем хызенешне білеші. Колоннына пур енженде хубарласа илчіште, Янов Любельские каяган шулдыр хилсе кайрыш. Турханов чывашсене шыраса тупрре. Тударсембе пушкыртсем шавлын калашса бұрашы бұлзан, чывашсем шыппын удашы. Икіміш роттари пір ширппен бұса удаган патваршын тавра Тұрзадухны шынсем шеш темскер жінжен шыппын калажашы. Анчах неміш салда кібек тумланны жін шивхарнын езіссенех те шыпланчыш. Ним тумата жүк, еріксерех айқалла бұрын малла бөлчі. Тударзем қала калажашы. Пәрі бе аптыраны, тепри пушмаке хәснебе, ури ашланса кайнышын сарпланат яманнипе эрнебех ұжаяманныбе вайпатнишінчен каласа барать, тываттымже немішсене бұлышныжын словаксене выржать. Кальтенберг шул юппинче чарса чарзадыратры. Хуттыр шавында, вырман херенче шунаган вут йне теллесе кытаттывыл поручика, малалла шуран удыбыр. Вәсем тыткынри шаршыннызен колонны умне тухрыште, ыттысыне хысем хышын пыма хушыш кәшек шурт мүлгізем көрінчіш. Хальт, вәрзінзі, елдінже паллаган партизан сасси. Ириге оберст, сазы бачы конрад. Херком, чынчы тәттімрі сазы. Кальтенберг колоннана жарзатратрыде хыймалла утры. Әжірсем мінле, шыпыны трывыл хапхабатне житсен. Хутыр бужанса юлны, хушизем тахчанах тухсадарны булмалла. Шыргашма педиаван, шывда шиделіклі, нюхрепре әшме жемеземде тупрымыр. Сарса выртма улым да уды да жүхлех, пілдерчі драган партизан. Иреке тухсан. Турханов хушныбе партизанцем тыткынри шарчыннысене ике пая уйырчыш. Пір пайне шуна ураба усрама вырым сарая вырнаштарчыш. Тебір пайне улықрал араган уды буштар кіртмелли лубас сайне вырттарчыш. Лагерде жінзен кажық чажықта, котелоксемде жүк анжақ нех пужы консервабан кезем тупынчыш. Весем шав бан шывыса келчіште, станцара валешсе баны сухари кізіне ебетсе ширіш. Ундан пәрберін жүмне шүрмезембе лыпчынса шивырма выртрыш. Инженер-полковник ординарецін рольне вылаган Турханов Кальденберг па майорова пюрдечін Кунда пышлықсем валли абат хадірленемен. Сәдел шинче пызык шатма тулы жаланы ашпа шерулми пысланзаларат. Ундах лесник пүрдінжен илзе духна тәдімбе тедерзе туны кылбасы, шуры шығыр, салы тадас магун. Шавсене курсанах паручығын пыры ярын мадыдынче. Хыжан хадірлемелгірні кызыне, тілінші славак. Хам хурала жағында хварнычы, вәзем пішерсе хуны. Эзір мана коньякпа ғыналарыр, әбі сире фронтовик сен шәрбе жібе ғыналып. Атта көумен пір күргайш сен салдак сен вилім жинжен маныза тұршыман енге урны вғырзен бек чубашы. Икшер күргайш терсен танксыне ба табынмада хадыр. Юмахри чәрі жыв бегех вайхват Эшсе барырға фронтовигін нормине шүрлі сатыттар на фронтовик юлас келмері булас. Сымагуна пір сывлыш пақ пужатрыде чәгіндербек херелзе кайры. Ух, шулымбақ шундарать, аран-аран сывлыш шавырза каларывыл. Азынмалық бір флягі тулдарса бамыржы кундан кайны жоқ. Флягы мар, канистра тулдарса барып. Шапла пушланса кайры офицерсенешки, Канрат хы жембекки туза жешларчы, поручика вара курка хышын курка тулдарсабачы. майоров словакла немішле юрызем юрламатытынчы. Весем пюртреларны чух партизансен базіне кайны яничек хутра даврынчы. Летчик сене жімінле, Турханов. Самолет ежінма қадірленсе шетне. әзір ширны радиограммына эфира барсанах Барсуков генералдан ответ келчі. аг вуласа пахыр. Худ листы тыттарчы Летчик илме бұраган самолетпа бір ротына хэш пыжаландармалық шар хадіресем, тада обмундирование бе абатшимеш яратпыр. Шихыну тытмалы бе шифрзем экипаж командирын алынче. Хывыр әшірсем шинчен пире пілгерсех тұрыр, Барсуков. Тені радиограммыра. Яничек таврынныне білсен, Кальтенберг та дұхре. дұхры. Паручик түнсе гайрыде харлаттарма бұшлары, Педі хыды жывырадь. Хылхи патінчех пошал кіріслеттерсен де вранас шук. Үтті конвоерсене де шаплады вас бұладь тері Эше халек тыдын мабулдарадып. Эрех пури Везде ход шинче самогон канистра ех, тері Турханов. Мен жүхле жестеші шамын Постра Пострадрагансене партизан зімбе улыштарыр да әшке бұшлар. Хутыр хужин пүрчі пызык, пір бөлімінче майоров харлаттар завырдать, тебер бөлімінче яничек зімбе әшке бушлары. Хыжалды бүліме Турханов ба Кальтенберг керзе хубын жеште, тыткан ри бұқса Офицерзем пуржи çак командыра, ыйтрр полковник. Темле çав иккеленчче канрат. Вӹсене уйрым лагерсенче тытса усраган. Чынахта, список шинче кашны ят тіліне салдак, ие сержант тезе гына паллы туса Шул шинче пір шинна Ик више шул гына шарда пулнипе шапла утма хыны гаймашы. Вăл вара хыйемеррне салдакра иртерне еверле хыттын тăрслаттарса утса Тем тесенде куахаль салтак марах. Чынсы цаблер маржи, тер полковник. Чыне бүлітші де, темеше шершин хушинче она еплеші разаду бас. Эбі юреех вылышта выртнине бұқсадыдым. Ал кран керсен сылдым енчі көтесе улым сарса өрттірі. Апла бұлсан кайзабығы бұғы біріппен. Візем бүрден тухрыште сарайне кәчіш. Шинзем туйми шывырхашы, пәрисем тәлік курашы бұлмалла. Шиғын узыр калашашы, теприсем онраш калаза илеші, вишшімішсем чихына-чихына үзіреші. Сылдымри кәдесіре вырдаган ушкын шеш шывырманмын. Унда шыппын калашны хилдінет. Анчах алыкран ют шинзем кенне курсан, вәсем те шыпланса выртрыш. Турханов шакушкына хунарба жудатры. Пурте шивырныбек туза көшізіне хупна. Шыраны патварышын шеш, матчаналла бұқсавырдать. Тұрыр, вырысла каларе полковник. Пірінбе тұхыр. Лежі пірзымақ сырақ тожы, унхышын үттізенде бұшызіне шеклеме бұшланычы де, вылвиші хучен хывырт үзірзеліне үлцен, калле хлыпланса вырдырыш конспирация ішне чухлаще, за Ильча Турханов. Вәзем сарайынчен утса дұқсақ жалды білме таврынчыш. Славаксем де канма выртны болмалла. Эш шеке шаве илдінмей болна Кешек білме янечік васказа вырса кечі. Полковник юлдаш, тері вл Конвойырсем бурде туйми жылрашы. Вәзен хыш пыжалне кунда илзе кілдімір. Шакна илцен, сарайынчен чынце келнішін тілінце хытсақ кайры тілік курмарым жеебі. Ейзір камит кыдартса манран мұшқылас шыны, ұйтыры бұл. Тілікте камит темар. Езір совет зен алынже, терде Турханов, хыйсем камзем иккенне кізген қаласа бачы. Халі хывырба баллажы бір. Эбі фашистсен дыткінче ястребов сержант документчізембе бұданза бұрынна совет капитаня. Мана Савандеев Иван Петрович тесечінеші. Тэткіналі кетчен стрелковый полк штабин начальнике бұлна. Суран-Ланзан сұранлансан фашистсем дытса лагере хупрыш. Әнен терю хучысем шөгінде, Сирренни пекех, сасыр кульчы Савандеев. Турханов немеш салдаген шинеліне хывраде, киттелі шинчи орденсімбе медальсіне, полковник погонезіне тада офицер удостовереніне кітартты. Кальтенберг паяничігінда удостоверенізем пур. Анчах эбир банымар, немеш командование банызем. Пілдерчевал. Эзир манран телейлерех. тыткан тыткына лексе регализем сыртырса юлман. Анчах азын малых пір ябала усрадып. Ағы курыр. Шак смақсембе савандеев гимнастёр аргинчи ве турца жүрчіде пачыкшешші кепше евер петтеррсе черкене хут тадыке кыларса тыттарчы. Ку партбилетін малдан хилисти бұлны мән. Шывра ирілмен чернилба Савандеев Иван Петрович тесе жирни аванах палырать. Пиде аван, уналлине тытса чымырдаре Турханов. Келешедір булзан малашне пірле шабышы Шул шинчех эбе сирин давра керешме хадр шинсем чымырданныне сиснетчі. Янышмар мебе, янышман терес савандеев. Лагердей бір вұртынышлеген антифашистсен ұшықынне ергелерімір. Унда шәршін ұтыла бірлешнетші. Анжақ шағы шылына бире, алыви шеш шешкірттіріш. үтізем лагердех юлчіш. Херлі жарда службыратына жұх, бірін ұшқын режінзем бұрде беком сомолитсен бұлны. Конда килнесем хушинче мансыр бүшне пелік офицерба бір политработник бұр. Пире халлехе ширимшин Эбір Эбирвесіне конвойран турца илне хешпі жалавалешсе барса хурала вилат бір. Тышман тылінче ялынақ сых бұлас бұлад. Кам білет, тен пире хышран хывалас тегенсем тубынеш, еғын зыртран карателсем келсе духеш. Шавынба хуттыр давра патрульзем кыларса ярбыр. Чишанчықлы юлдашырсыне чынсе пейн. Полковник юлдаш, терік Альтенберг. Пурнете врадар мари. Кыштах канчыр. Тул врады бірда митинг кирттері бір. Халі жинна чырбандарны дешеді. Янчик юлдаш. Капитан Баик сірвізіне хеш пыжалвалішсе барырда, патрульзіне үштагай каймалыне кытарца дұғыр. Пүртре да ұйхы Турханов па Кальтенберг тула Уйых Анна. жет тадаутларах тетімленне. Айлымран тетрей зырланзағы барать. Шилчук пирги евішсем ше анжақ керлеген сасызем темін чухлех. Ку кашхи бомбардировщиксен шаве. Выжы кашкырзем үлеген низем сигнал лампизіне шут завжеші. Кузем, неміш самолетчізем, шуды шутмазыры вжегеннизен моторызем пербек тип-тигіз керлеші. Кызем совет бомбардировщикізем. Вәсем ешлынрақ тада тадыжақ ирде-ирде каяшы. Тышмана шірлеті каныш паманны партизансыне хавасландарать. Ағы вислы енчен хватлы сасы кімсірдетіне елдінчі. Тебір самантран унды түбе херлі шужым бағып садухры. Пирене авиация шыбақ керлі жере бомба тықсақ варчы. Шухышлары Турханов, маттур лөтчіксем. Ташман складжесене теттемре те шырасы тупашы. Кодаран чен весене Польшыры подпольчиксем булышны, малашне ибир те шакше худшыны бұрха. Ыйхы бусны уши сылыша тухсан дырце каймаре. Иге далк хуши жыврманны хыйне твадех шав. Владимир Александрович тадах анаслама бұшлары. Эзір выртсаганыр, мен думалыне хамырақтывы бір, тер Кальтенберг. Тавда бұш, хывырын канас келмиши. Төсме бұлатха, Апла булсан, шужым квагарма бушласанах келсе врадыр. Шак сымақсембе полковник шымыл машина ұшне кірсе хутланса кушне күшне хупны-хупман туймен шивырса кайры. Анчах ирчен шивырма май келмері унын. Ташта автомат шине-шинех кіскен датны ошы ихран вратры. Мен пулны, автомобиль шинчен хывыртанса ытрывыл каллы малле шүреген часавайран – Ул хри уда сарайы енче малдан шинзем шавларыш, ундан пыжалса сизем илденсе кайрыш. Яничек па Кальтенберг унда тухса чупрышха, хуравлары часовой. Тыткан ришинзем хуттырда да враннымен, уя тухмалли хапха патнче кепірленсе Малда Савандеев аллысыне хыды сул каласа темскер калать. Полковник тюрех ундалла васкары. Кешек капитанын сасы чибере илденеген бульчы. Юлдашсем шыпланыр! Шовжава аяла дума тырышса кышкырать Иван Петрович. Сиренигамды улдаламайш. Эсир тек тыткынра мар, ирекре, совет партизанезем баденче, отряда ерце бұрагане херле шар полковниге. Аны ненер, переулдалаще, пүлчана тахыжы. Выл мінле партизан кенне хам күшпах курны, иге уйық кайрақ шеш, Кельце чевіхінші концлагерде хурал командыне ерсе братчы, Совет полковниге Марвел, СС шарын офицере. Есе сара шүшлешінчен каладыны, ыйтры Савандеев. Шавынчынчен. Вол чынағақ немеш офицері, Анчах партизанцем енне хыйрегібе кушны. Совет полковниге хура шүшлі. Вол эшелон конвойне ұлдалама шеш неміш салда гібек тумланны. Тарас шуғыжа пырағыр үгетлет Савандеев. Турханов тюрех унчумне бұрсатачы. Юлдаш сәм, дері был. Сиренигамда улдаламаш. Эсир чынахах совет партизанезем паденче». Перен отряд халлихе пызыках марха. Анча немишсен беш абышма келешедір булсан выл паянах пызык вай болсатары. Кеберленсе тынышынсем, пір авық пір-бірінбе ондан хызем чынныбе ышталікні бірге икіленмей пульч пулмалла, майбен лыпланса бүчіш. Пире валли хеш пыжал бури зирен, үйтрі малда драганзен жән лызыр-лызыр шәдік шинел тұғынны хуразуғаллы шин. Пурин валли де халех тубаймы бір, анчах шивых вғытрах, кашнын аллинче пыжал пулі дезе шандарадып, сымақ Турханов. Апла бұлзан мана отряда. Мана да ширыр, мана да. Тохтыр списокне кайрандадывы бір. Аллине чеклезе калари полковник. Малдан отряда кеме келешегенсене ыттисенчен уйырса илепір. Савандеев елдаш, строя таратхавысене, кам партизан булма келешет. Ман хыша, тват шарын, шарын дырзадухыр. Команда капитан. Пухынны шинсем пір-бірінбе струядычыш. Савандеев везене шутласа тұхры. Вишшір вуни кешін. Кунда юлнызем пурде отряда кеме келжеші. Полковник патне бұрса білдерчі выл. Уда сарайынче канма выртнызене мін болны. Хызем партизансем патнелекнене пілмесір часовой явлерінде шывурлы кашса дарны. Яни чекпа Кальтенберг хышран чупрышха, тень кайлла илзе келіш. Тул жұдылса житрі. Юханшив тырых пысланса тоны тетре хывырт сирілчіде, хевел шевлизем улыхри симіз курык шіне тыкынчыш. Шак вақытра шырмале шинчен иккен утса күрінчі. көрінчі. Пірі ұқсақлад, тепре ана ғыдалазадытын да утма бұлышад. Турханов візіне часақ баллаза елчі. Кальтенберг па янечік келешімен. Каялла марыш, терізденік. Канрада перзе амантрыш. Шель, кайрыш өзем. Тебір немішсен неміштен алыне лекмішші. Рада мысыл енді вырмана залынса кайрыш. Сирін бетіл бұл ичен ебірде унда каяшынчы. Перехінче унда партизанзен разведчицебе курсагалашрымыр. Ша вырманда пызык партизан отряджы бурдері. Тень кундан тарны жінзем ша отрядпа бірлежіш. Апла булмада бұлдарад, келіші Турханов. Канрада шымыл машины жіне лартса, халех врач патне илсе кайбыр. Конвойра пулны славаксембе мін думалла, янечек. Иреге ярыбыр. Гитлер жарне таврынма візем валли шулчук, тыткынри совет шыннызіне тартнышын візіне сырақ берзе брахмалла. Чыррын юлас теші бұлзан, тыван чыржывне таврын чырда, унды партизан отряжызіне кечер Поручикне де иреге яразы. Хыйын салда алдыне алдыне барыр. Мен тывасте шишаплад учыр. Выл черрен юлма тевішли, тевіш салдак сен жен лайықрақ никам да білес жүк. Шиғыну ергеленет. Вырман хушибе шелен евер авгаланса вырдаган шемже жултырых, сыпкари бек сектерзе Опель адмирал партизанзен базыне жетсі жарынчы. Шеремалдан Турханов анчы, ундан вұл Кальтенберга пулышрре. мэн булны хыбаланса юкре, шӹр пюртрен чупса тухнăсы Колов. Эшен марим. Ынасси ынчы де канрада мантры асын Турханов. Шидес кунсенче разведка байын пушлыхи валли темін чухлех эш тубын маллатчы. Суране Иварахмар, ура хырым гына шайыр закайны. нерен ытла ук сакласа бір вғытра хыйне де, юлдашызыне де тұрышса Каларе Кальтенберг. Үттезем ішта. Иреге кыларны советчіннізен колонныне кунда илсе Самолет ежін мамай келчі, үйтірі Турханов. Ешіндімір, шар хадресенчен буймаллы бех буйрымыр. Винтовкасем, автоматсембе пулеметсем, шымыл минометсем, патронсембе гранаттасем. Мін пуре виші тонна. Аран-аран пужатса бідердімір, тен ытлашы де бұлі. Партизансен шу баянах вишшыраллы жынна жетме бұлдарадь. Шар хадірізем нумай керлі бұлашы. Барсуков генерал дада мен ярзабаны. Тумдербе абатшимыш, тірлі емел тавражы, шәне радиостанцы де бұр. Экипаж командирі сири шак пакедаба мағушы. Турханова пызық пакетті таржываша. Сывлықлы бұлыр. Ялан хебеге шулдра почеркпа ширны генерал. Эсе чынахах кипкепе журалны пуле. Хывырлар загайны самолет таврын маннине пеллсен хыды пылханса үкрімір. Ара, Котер Минченде, Япония самурайызен алдынченде онышла духсатарны паттыр, шабы мар. авиация катастрофинче вилне кама хуйхаяме. Анчах пирен хуйхы нумая пымаре. Кындырла эс ингеге лекне летчиксене вилемрен хыдылма булышны жинчен хыбар жетре. Унтан хывын радиограммына илсе вуларым. Эсе итнене хаваслансах ярза баратпыр. Отряда ергелесе шидерсенех эше дыдынар Пуринчен итла немішцем шивыхри чугунчул зембе мінле шар пайызене турттарза гайныне тірісірек білме тұрышыр. Разведкава тұршман коммуникациясене пызасы серіншін теп задачы болмалла пропаганда эшнеде анлын сарза ярыр. Ташман тілінчі халық шут тәнжеремін бұл заиртнене мар, сирінден білсе тұдыр. Эшлер, шабышыр, гитлер еттізіне пір самантлыға жан барыр. Фашистсен уре айынчі шер задыдыр, Сывы бұлыр, шәне партизан отрядне пызық онышлық сунатпыр. Саламба С. В. Барсуков Шак шерусыр пушне пакетра радиоба хну тытмалли шифрзем, зен таблицебе тәрлі инструкцизем дубынчыш. Пур де пур. Хеш пышалі де, тумдир тавражбе абат шемеші де. Шабышма бұлдыраган шынзем де. Шихну тытма радист кішешшік. Малданлыха хамын радист бұлмалі кетінде. Шакна пәлні болсан, евына кундақ сыват матыршмаллатчы. Шел, Малалла мен тумаллыне пурне те пеллсе тыма них шанда ыс шидеймеш. Шак шухышпа бұрса кечі вăл пюрде. Кунда ниганда чук пуле тенетчі. Анчах, тимір кроватчинче Ева еверлех парашют перебевитінці выртатьмменнь. Ева? Эзі ку? Он батне чупса Турханов. Сана самолет паларца ямалла чешке. Мансах вар чешим. Мансах вар швезем. Кетсехтер. Янин манран хыбас тезе мін гына тумары. Госпитальре сывалма шымылрақ тезе де иліртірі. чынсе сене чынзе келзе ирксір шеклеттерзе яма хытланса да бұқры. Темшін кундан ярашын болжывылмана. Үпкелеш хер. Шапла думай, она ебі хушнычы. Эсе де мана кундан ярасшыни. Хывырт сывлама бұшлары ева. Володя, итлеха, Эбі туристсем евер, шучандал келемне курса савынма келмейін вет. швап сенбе шабышма келіні. Епле вара, манын фашистсене сиен тумазырақ келе малайы. Анчах, эсі евр аманны вет. Евр мар. Паянак температура да вежеллі, суранда хыдыр атмей пульчы. Тебір вежі күндан ура жіне тыма бұлдарадып. Абла бұлзан сывал хватрах, перел стара дискі сылыш бегех керлі. Ева полковник аллине пӹтӹм кымылдан, ышшын тытса чымыртаре. Тавда буш. Кына ебе те манмып. Совет партизани була симаншын пызык чис. Хама радиостанци шансабанышын нихщандай үгінмелле пульме. деп. Әненетіп. Шүрімінчен ачашын лапкаряна Турханов. Шабахта есі хамыр отряда юлма шымылына келжесі кәтменші. Мәншін Турханов ана поляксен хызен шары буррине, унын шав шарда радистка булса ишлемеллине аса илтерес шынчы. Анчах темскер чарса точы. Вара выл шүтлесе иртерсе яма шутларе. Палячкысем, весем мынгымыллы деші. Шавынба, аптрадып. Бұрде мар, езак мана вилем шылдын. Шығырды вар хири хириш деші. Эсі де мана вилем шылас дедіні, кул Турханов. Ангул, Тебір чух вайсыр хирармах вайлар жынна пысы кенкекрен хыдарма бұлдарад. Кам білет, тене біте сана керлі күнда керлі болып. Бұлышып. Малдан хи зэм. Тытканран хыдарны совет чиннисен колонны партизан не базыне че житрі. чі малдан коммунист коммунистсене бұқса калашма жоғышлары. Ун еші зэм мін буре вуннын бұлчыш візем вұр тынышлеген антифашистлар организацин жетіні. Савандеев візіне перерін перерін жінсе полковник папалаштарчы. Сәдел патне малдан вұдыр билік шулзіне шетне ягасын лышын Темле майпа выл сухалне хырзата сатмада, шеделсепетне тумдерне сапласа тербелеме Марк Яковлевич Хомяков. Интенданство службень майоре пельдерчі волхи камне. Тыткана легичен полкра набжени паян пушлыхе болна. Он хыщын чиган еврі хурада катрашушлі патвар шин тухсатычы. Байдерекев Ильдимер Селимович, лейтенант, стрелковый рот командиры, тервал Вещіміжі сарлага петшім миллі каштах курбундарах шын бульче. Кудақшан евраманны бұлмалла, шамки урлы суран шеввей хырах Хырақ көші палырмаллах чалышны. Те хура сухалі вырмыран, те суран шеввей сына илемсірлендернерен, вылхы шүлінчен чылай вадырақ пек көрінаць. Волжанин Алексей Трофимович, лейтенант, саперный взвод командире бұлны. Немешсен алдыне суранланны хышын тын білмей булзан лекне. Суран шеввине пюрнебе сәртінзе каларевал. Громов Трофим Кузьмич, майор, подрывниксен инструкторы булна. Самолет павешсе бына чух, тышман позиции ішіне парашютпа зіксе юлмалла бұлныран тыткына лекрім. Терес спортсмен евр еріс шамрык шамрық шын. Хыын чуш мар, амар, күш харшыбе күш тегіземде пішнің раш улы мәтесілі. Унхышын херлі шүшлі шын тұқсадычы. Куну май тертленне булас. Печче мартысем йывыр жерлене чыннынни евр путса ккене, Ытлашы начарланса кайны бирки хулбушишым мисем кебе видірек палыр дырашы. Те хумханныбе, те үпке чире бе, хый хывырцывлать. Антон Поликарпович Комиссаров, аслы политрук, выржечень обком инструкторы булзашлене, Ташман аллыне. Кеме ирік Темле шамрыққандық евір чынгырдадаган сасы пүлчі комиссарова. Да, ирік барырға! Вара ирік параса кетмезіре келбет келбетсір вұрымал ураллы едем керсетічі. Аялла усынса дыраган хулын тудыбе ансыр шамги унсынне сізінмеллех илемсірледеші. Шүжі даган бекенсех тыбылдарса кыларны бек сайралса кайны. Сухаль пачах шытман булмалла. Яна хешинче хышпір хірарымцінне евер шемше мамык кына гурын Сире Сиремен кирлі, самаях сивен ыйтр полковник. Кунда офицерсене бухна теріш. Анчах темшін мана чэньмен. Да, чэньмен. Тыдамак чирбе аптрана жінзем евер пуплеври юлашки сымақсыне икшер худ калаза хуравлар кәнешін. Эзір офицери Да, тыткнали кечен майор булны. Айкашев ятлы ебе, офицерсен пухвінже булмай ебде тивишле, да, тивішлі. Суять вол, тере вол жанин. Эбі лагерде булны, хой офицер бұлын ненімбеде палыртмары. Капо даврашы зэмбе вара, лиска еді беге хые болдадатчы. на хамыр фашистсене хиріш вұртынышленне систерме құтланза бұқрым, выл шавын хышын манба калашми бұлчы. Эбе сана провокатор пульдесе шутланы. Шавынба хам офицер булныне пыдарса бурындым. Анчах фашист сембе эбе де керешне, да керешне. Унчинчен кам плеть, ытры Савандеев. Калпаков плеть. Чензегерхана хушы Турханов. Айкашев алыға ұшса көжік турцанах блиндажа шатрабитлі лудага шин керзетачы. Изир Айкашева хыжанданба біледір, ұйтры полковник. Пинде дохыржыр вадырда хырмыш ба пір бұл крас луж Кайран лагерде де пірле пулдымыр Шар звани унын Майор, тыткан Алексень хый офицер не калама хушмары, эбе никамада каламарым. Юре, кайма пулдарадыр. Айкашев юлдаш, пухра репень, Хушса хуча полковник Колпаков тухса кайсан. Пуринбеде паллашны хышын турханов отрядын историне Регулярный жарда командирзене кадрсен пайысын небе жегірдеші тері был. Пирін кунда онбек орган жүк. Анжак командирзем керлі. Ибервесене хамыр хужыран шеш сойлама бұлдаратпыр. Партизан юхымен штабе хушныбе, отряд командирын ішісіне хам забылма бұлма бұшларым. Халі бере командирын политика енебе ішлеген заместительбе штаб начальнике, тыл бе подрывник сен пушлыхе тада ротта командирезем керлі булашы. Элзир хавар бір-бірне лайық біледір, камамынлеш хушмалы бір гит тәплен калашат адылы бірда халха білдері бір. Вара кашны кандидатурына уйрымын сүтсе яврыш. Комиссарова зымпалит, Савандеева штаб начальнике Хмекофа тыл пушлыхе давасы бірге нумаях тавлашмарыш па валжанина пірремішпе икіміш роты командирізен әжізіне дума хужасы де бұрды келішреш. Вишіміш ротына камалыне бара Сибирге гына калаш сададылаймарыш. Савандеев көйже Громов майора шанзабама хушы. Айкашев хы кандидатурине сәнче, вара тавлажу бұшланса гайры. Эбир халлихе каммінле же юрыхлыне тәплін пілмеспір, тері Турханов. Шавынба вағытлыға ротты командире булма айкашыва хужыбыр. Громов юлдаш подрывниксен командире булдыр. Келеше терезір шағынба. Пухынны коммунистсембе офицерсем пурти келешріш. Вара шәне бұшлықсем әже дыдынчыш. Савандеев па комиссаров пәдем отряда виші роттыба игі уйрым звода тада тыл командыне пайларыш. Кашны подразделение коммунистсембе комсомольціне кертме тұрышыш. Весен кун командира пулышса бымалла. Пухухышын Турханов врача жіндерчі. Янина Мачарова шаршынны небек тумланма әлкерне. Сывлықлы булыр полковник юлдаш. Честь барза салымлары выл. Хывырда сывлықлы булыр. Алты трионна Турханов. Нумынле, шәне бұрныша Май Майбен хынықма бұшларымынде, кунда лыпқы. Хулара жоқ кашны гунах гестапына дытсага эсран шекленсе бурнаттым. Халі шав хуйхы петренде. Гестапы пире малашнеде каныш парас шукха. Анжах эбирмайгилны даран сире хұрушлық сенжен хыдарза бұма дырыжыбыр. Эсір шынерен келіні жінзембе балашма әлгіреймерір бұлыға. трен гына көрдім. нумай вақыт түткін рейшін зейн лагерінче азапланса бұрынны. суранлан суранланнызем бұр. Пыйды жыргада бұлма бұлдарад. Шаванба чималдан візіне шывынма хушса тумдирізіне дезинфекцийлемелле. Кирлі имшам пурі зерін. Самолетпа илзегіліне аптечкара дус шиделіклі. Апла бұлзан, медицина ішне чухлаган шинзем шыраса тубырда әже тыдыныр. Юре, халех тыдыныбыр. бір. Турханов Мачаровна штаб бе балаштарас тезе шер пютрен тухма бушланыччы. Анчах везене хиріш Соколов отряденчи Партизан зенчен пірі вадам шулхи херарымпа шамры кере автоматпа хымзара хымзара кәчі. Кызем камзем, ытры командир. Шпионзем, құравлары партизан. Аныне Э эбир шпионзем мар, ялжыннызем, Перекунда партизан зене шырама ячыш, вырыс хезіне полякла шавырттарза калары херарым. Камзем ячыш. Ксендз ячы. Партизанзем ына мендумагирлі, тілінчі балконник. Ына мар перегерлі, бандитсем бұл смырласа жидерчіш, кунга е пурлыха шаратса каяшы, е шамрык чарсене ирксірлезе намыс кадардашы. Візен умынче ялчын ялчынызем чатрезе дырашы. Хиріш бір калазанах валереспек хенеші, кел шурда шундарса ярашы. Пуринченітла пәчен херарымсене хыды көрендереші. Ағы баянман хереме, ядвигына хызем батне кебе жума десе чындерчіш. Кебе жумамар, мұшқылама чыннене пілет бірібір. Шавынба на түрек кунда елсе келдім. Эзір польшы Польша хүділедір деші. Тархашын, перейде шагінге крен құдарырға. Шаплы каласа амышы бе хереде пір харысақ чыргушлензеларчыш. Турханов візіне хулізінчен чеклезе жіне ирк сырдыратры. Эбір партизанзе меккенне іштан білдір. Тада мінле херарымзіне бұлышны жінчен калашадыр, ыйтрывыл. Янина мачаровына тада хвырба пірлевешсе келініп, панночкына бұлышны жінчен каларым. Турханов бандитсем жинчен тепленре хыйтса білмедіріші. Херарым каланадырых, хурах шайки ял хыжинчи вырманда бұдынса бұрнать. Выршы тухныранбах вәзем халыха шаратса бұрнашы имеш. Сирин полиция білдермеллетші, тер полковник. Темежі хутта кайза каланы, бандитсембе керешме мештеші. Ксенс комендантран пулы жуйтры. Выл салдаксем яджы. Анчах швапсем больницыне табынас вырынне хамыра жаратса кайрыш. Халенде пәдем шанчык сирде, тархашын, пырса, пыскырдыр хавшав мурзене. Ялинчі мар, мін бурде вуны километрда шеш. Турханов шухыжа кайры. зене тәрлі выры хурақсен пусмірінжен қыдылма бұл жазақ бұладынде. Он бірге иге жуғыш бұлма бұлдараймаш. Тері вылышыра. Куйше соколофа хужы бар. Анчах бандитсенчен ытла карательсембе жабышмалла. Вуны шухрымри ялда эбир үштіне білеші болзан, немішсем деге жек шыраза тубеш. весене хиріш болма хале қадірленес бұлад. Юре, сирін бада кәжерек болушу ярыбыр. Шул дартса бұма бұлдарадыры. Бұлдармазыр, түрек хурақ шай кибыданза бұрынны жіре бұрып, сымақ бачы херарым. Хевел Соколов хэйн отрячбе шула тухреде тебір күнне кындарла ирцен ширым лавла обыспа даврынчы. Полковник юлдаш. Исірпаны задание онышлы пурнышларымыр. Рапортлары вол. Паэндан бұшласа Ксимеш Урбановский банды пужепех пәттірі. Тол шудылны чух ялшынны зембе бірле эберунын пүртне шавырса елтімір. Хурақ шайкинче мінбури вуник ішін бұлны. Удамане тармапықрыде персе влермелле пульчче. Ыттисем пыжал сасы кылармасырақ пирін алла барынчыш. Эбир візіне пурне де ялчын нізіне барсақ вартымыр. Урбановский хутренче тубынны пурлыхран ике тонны шынықпа вуни кенене кунда илсе келдім. Үттейдір бұлба вылық черлехе халық бама хушшым.